านวาโต สติมะโต สุจิกรรมัสสะนิสัมมกาลิโน สัญญตัสจะ ธรรมชีวิโนอปมัตตัสยโส วิวัตติอีก็จะพูดในเรื่องสตินี่แหละ เพราะขึ้นสุภาษิต เกี่ยวกับสติอย่างเดียว ซึ่งแปลออกมาว่ายศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาดใครกลวนแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท ในกลุ่มผู้ประพฤติธรรมสายเหล่านี้ ก็มีผู้ใหญ่มาตักเตือนปี หลวงพ่อเจ้าคุณเสียนาฏมาเป็นเจ้าคณะจังหวัด ด้วยพวกหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อและหลวงพ่อมหาบัวทองไม่ได้นิมนต์ท่าน ท่านประกาศออกมา ท่านก็ทำอย่างท่านประกาศ คือมาอยู่วัดป่าพุทธยานพอวันไหน เป็นวันพระวันอุโบสถวันที่ชาวพุทธเรามารักษาศีลอุโบสถท่านจะมานั่งสลาป่าพุทธยานเราก็ปูฟ้าไม้ไผ่ไม่มีกระดานพื้นงามๆอย่างนี้หรอก ท่านบอกว่าเราประพฤติธรรมนี่ จะต้องฉลาด คนไม่ฉลาดก็ใช้ภาวนาไม่เป็นคือท่านอยากจะให้เราเป็นมหา แต่ความจริงคนที่เป็นมหานี่มัน ชาวพุทธเรารู้จักว่าพระสงฆ์สามเณรเพราะท่านได้เรียนบาลีได้สอบ มาหาแต่เมื่อก่อนนี้มันมี มีมหาประโยคสามขึ้นไปเลย ไม่มีประโยคหนึ่งประโยคสองเรียนมหากัน ท่านเจ้าคุณจำนี้ท่านบอกว่า มหาของผู้ประพฤติธรรมนี่ แต่คนมองไม่เห็นยศของผู้ประพฤติธรรมไม่มีเครื่องหมายเหมือนยศตำรวจทหาร แต่ว่าท่านให้เราเร่งรีบ ปีนี้แม่ชีจังหวัดน่านคนหนึ่งไปอยู่ด้วยโดยที่เราไม่ได้อันนะท่านก็ไปเองของท่าน ท่านไปเห็นอาจารย์ธนชนนำป้ายสองแผ่นไปติดอยู่ที่ศาลาหลังใหม่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละรู้สึกตัวนี่ เมื่อกี้เขาก็บอกบอกว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยแต่เราก็พยายามพูดคุย เห็น ห้ามท่านออกนอกไปเรื่อยๆไปพูดไปคุยบางทีไปยืมมอเตอร์ไซค์ของเขาไปยืมจักรยานของเขาขี่ไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยแหละคำว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆมันง่ายๆอย่าว่า พอมาพอเห็นภาษ์เขาก็ว่า ทุกข่าวเดือนนั่นแหละรู้สื่อมันมันมันทำไม่ยากหลวงพ่อก็ว่า ตามปกติพระผู้ใหญ่ท่านบอกว่า ผู้ประพฤติธรรมควรรูปควรเอาปริญญาสามข้อมาใช้เพราะว่าปริญญาสามข้อนี่ ถามดูแล้วว่า ไม่เคยเอาไปสอนในสถาบันการศึกษาแห่งไหนปริญญาสามคือข้อที่หนึ่งก็ยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ข้อสองก็ดีละนะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปริญญาที่สามก็ปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละถ้า ปัญญาข้อที่หนึ่งเพียบพร้อมเขาไม่มีใครอธิบายสอนในเขาเราเรียนปริยัติญาตปริยาแต่ขอให้นักปฏิบัติรู้ว่ารู้โดยการรู้คือรู้ในเรื่องส่วนใหญ่ ๆ ของรูปธรรม คืออัตตาตัวตนเรานี่แหละเขาเรียกรูปธรรม เพราะว่าส่วนอื่นมันก็ผสมประสานบวกกันอยู่ที่นี่ อย่างดินก็อยู่ที่นี่ น้ำก็อยู่ที่นี่ไฟก็อยู่ที่นี่ลมก็อยู่ที่นี่ ถ้าสามส่วนนี้อยู่กันพร้อมหน้าในขณะที่เรามาประพฤติธรรมร่วมกันอยู่ในห้องใหญ่ เราขึ้นต้นดีก็ไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนอย่างนี้เราจึงจะเอาตีและนาปริญญามาใช้ได้ แต่ถ้าเราทุกท่านสติก็สติปัญญาปลอดโปร่งไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเรามาอยู่ในอิริบทแรกที่เขาเรียกว่าในท่าท่านั่งท่านั่งให้อะไร เพราะเราเอาตีรณะปริยามาจับโอ้แรกๆก็ได้นักปฏิบัติ ทุกท่านก็ได้เสวยสุขเวทนา เป็นอาหารที่ไม่สดเข้าปากนะคาว่าสวยเป็นราชาศัพท์สวยสุขเวทนา มีความรู้สึกสบสะดวกสบายผ่อนคลายความตึงเครียด ไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดที่ไหน ยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยละยังไม่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงเราเห็นส่วนนี้ แล้วดูไปดูมา ดูไปดูมา ดูทบทวนอยู่ดูกลับไปกลับมาอยู่ แต่พอนั่งนานถึงยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาที เกิดเจ็บขึ้นมาเกิดป่วยปวดขึ้นมา เมื่อเกิดเจ็บป่วย เกิดเหนื่อยเมื่อยละ เกิดอ่อนเปรียบเรียแรง เป็นเด็บชาที่ขา แขนตีนมืออย่างนี้ผู้อาจารย์ท่านผู้สอนกรรมฐานให้แก่เรา เขาไม่ได้ส่องมาดูภายในเรือนร่างของท่านนั้นท่านนี้ ของทุกท่าน เพราะฉะนั้น อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานจะไม่บอกเราเปลี่ยนเถอะ เปลี่ยนอิริยาบถเถอะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนที่เถอะไม่ได้บอก ก็นับปฏิบัติทุกคนกำลังพิจารณาในตัวเองอยู่เมื่อเรานั่งนานถึง เวทนา ก็ตัวนี้แหละ ตัวสุขเวทนาเนี่ย มันจะให้สุขไปสัก ประเดียวประดาวเท่านั้นแหละ ต่อไปเราจะเกิดเจ็บปวด ต่อไป เราจะเกิดเหน็ดเหนื่อย ต่อไป เราจะเกิดเมื่อยล้า เกิดอ่อนเปรียกเพียแรงเนี่ย อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็ได้บอก เราดูเอง เพราะว่าในบทสวดที่เราสวดอยู่ ก็แปลอยู่ที่ว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์กรรมฐานบอกให้เราให้เราทำ ในอาการต่างๆนะท่านก็ไม่เห็นด้วย เราเจ็บ เราปวดท่านก็ไม่เห็น เราเหน็ดเราเหนื่อยท่านก็ไม่เห็นเราเมื่อยล้าเป็นเหน็บชาที่ขาแขนตีนมือท่านก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเอบทนี้ยังไม่เปลี่ยนพร้อมเพียงกัน ทำใครทำมันนั่นแหละเพราะว่า ตีแล้วนะปริญญากำหนดด้วย รู้โดยการพิจารณาเขาเห็นของเขาโอ้เกิดเจ็บปวด อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องทำปวดเปื้อนด้วยกัน เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีโดยการพลิกจริงตีตัว หาวิธีก่อนคลายให้มันหายเจ็บหายปวด ถ้าเปลี่ยนไปที่ท่าใหม่ก็มีความสะดวกสดบายขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เราแก้กัน เวทนาทางนี้มันหยาบหยาบอาการกายเวทนาจิตธรรม มันมีสี่ข้อใช่ไหมกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาน ิตานุปัสนาจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน ธรรมมานุปัสนาสติปัฏฐาน ส่วนมาถึงอันนี้อย่างแม่ชีนี่เขาบอกว่า รู้ซื่อทุกเก้านั่นแหละ มันทำง่ายจะตายอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่าว่า รู้ซื่อมันทำง่าย ความจริงนี่ ถ้ามาถึงจิตานุปัสสนา ธรรมานุปัสสนาตาเราก็ไม่เห็น ใครเจ็บตรงไหนใครปวดตรงไหน มันเป็นปรมัตธรรมเป็นอิทธาลมเป็นอนิธาลมอย่างเนี้ยเป็นกรรมดำกรรมขาวไปอย่างนั้นแหละมีความคุณใจโกรธตะหิดตะหิดขึ้นมาคือว่ามีแขกได้ยินข่าวว่า สำนักบนหลังเขาเรามีการประพฤติทำมกันจริงจังเขามา มามาชม พอมาเห็นเอ๊มันเอาจริงเอาจังขนาดนี้เลยไปพฤติทรรมนี่เขาก็เลื่อมใสขึ้นมา ไม่ใช่เลื่อมใสเฉยๆปากก็ชมมาโอ้ถ้าทำจริงขนาดนี้นั่งจังหวะนั่งสร้างจังหวะก็นั่ง ใครนั่งมันทำ ด้วยความขมักขมินตั้งใจทำจริงๆเดินจงกรมก็เป็นทางเส้นทางของใครของมัน เพราะฉะนั้นพระอริบุคคลจะต้องเหลือเนี่ยไม่ใช่ทำเล่นๆทำเปล่าๆถ้าเขาพูดอย่างนี้เราก็หูพึ่งเหมือนกัน ดีใจในเมื่อคนอื่นชมเขาก็พูดว่าปีหน้า เราชักชวนมาสนับสนุนผู้ประพฤติธรรมสำนักนี้ถึงเอาจริงเอาจัง ตั้งหน้าตั้งตาทำจริง ๆ ก็อยากจะสนับสนุนในเมื่อเขาผู้ชมเราก็ดีใจอิดเอือาสซาบซ่านาชื่นตาบานนี่พระผู้ใหญ่ท่านบอกว่า เราจะต้องภาวนา ภาวนามันจะเกิดปัญญาเขาโยคะเวชายเตภูริปัญญาจะเกิดพอก็ก็เพราะการประกอบ เอาอะไรมาประกอบ มหาสตินั่นแหละ ถ้าใครเป็นมหาจริงสติมันมหาสติรู้อารมณ์เฉพาะหน้า เห็นปัจจุบันทันทีนั่นแหละรู้อารมณ์เฉพาะหน้า เราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นผู้ประพฤติธรรมที่มีกำลังฉับไวรู้จักหันมาดูโลกภายในถ้าถ้าท่านไหน หันมาดูโลกภายในเป็น การประพฤติธรรมของเราก็จะเร็วขึ้น เพราะว่าสุภาษิตที่เจ้าคุณจำนี้ว่าโยคะเวชายเตภูริเนี่ยเป็นเป็นการภาวนานั่นภาวนาส่วนมาก ชาวพุทธเราไม่เข้าใจคิดว่าภาวนานี่ก่อนจะหลับจะนอน เอาบทสวดที่เราเคยสวดกับพักกับพวก หรือเราสวดพิเศษก่อนจะนอนทุกวันทุกวันนี้เรามาสวดแล้ว มันไม่ใช่ภาวนาภาวนาจะต้องเอาสติเนี่ย เพราะว่าเราทุกท่าน กำลังฝึกสติเพราะคุณมันไว้ สะสมสติมันไว้เก็บสะสมไว้มากๆรวบรวมไว้มากๆพอะคุณไว้มาก ๆ เหมือนเราสวดว่าภาวิตาภาหูดีกตา ถ้าเก็บไว้มากๆมันจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราไวกลับมาเห็นอารมณ์ภายใน เป็นภาวนาโยคะเวชายติภูริปัญญาจะเกิดก็เพราะการประกอบ นั่นเรียกว่าสติมาใช้งานพอเอาสติมาใช้งานนี่เราก็จัดการไม่มีใครมาต่อรองสติอย่างนี้เป็นเป็นมหาสติมันก็ไหวเพราะว่าธรรมะระดับเครื่องมือ มันอยู่กับมหานี้แล้ว มหาของพวกเราผู้เป็นผู้มาประพฤติธรรมไม่ใช่ว่าได้รับพัดยศนะถ้าได้รับพัดยศยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีสัญญลักษณ์ไม่มีเครื่องหมาย เหมือนตำรวจมีแย่งติดอะไรฉีดหนึ่งสองฉีดมีดาวไปอย่างเนี้ยของเราไม่มี เพราะว่ามันเป็นความบริสุทธิ์อันนี้ก็ ามหลักเขาให้เผา หรือให้ถอนทันทีถอนโดยโดยไม่ใช้มือถอนนะถ้าเราไปถอนหญ้า ถอนเครือถอนเถาในรุ่น มันมาเป็นเครื่องมุงพืชพันธัญญาอาหารของเราที่เราปลูก อย่างสวนมันสำปะหลังอะไรอย่างนี้ ถ้าเราเอาแรงจากภาคพวก โอ้ยไปช่วยทีเธอนะอออยากจะให้เพื่อนไป รับเข้าป่าด้วย ส่วนผมผู้เป็นเจ้าของทำงาน คอยพักคอยพวกมาแล้วสองอาทิตย์แล้วก็ใกล้จะเสร็จวันนี้ถ้าเพื่อนไป บอกลูกบอกหลานเขาแล้วล่ะ อาหงอาหารโอ้ยปลาเยอะถ้าเขาปูอย่างนี้เราก็เอาแหวกไป เอาเสียมไป เอาจอบไปนี่เพราะว่าไปถอนเครือถอนเถาไม่มันไม่เหมือนถอนปรมัตธรรม อาศิโกอัตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจพอเราเบนสติเข้ามาเห็น เราได้เอามือมาจุดกระชากเลยแหละไม่เห็น มันถอนมันหล่นออกจริง ๆ นี่แสดงว่าเราชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนก็ไม่ประสิทธิ์เท่ากับเราชนะตนเราเป็น นักโลภนั่นเองถ้าเราลบกับผู้มาลูกหลานเรา เวลาเราทำความเพียรเห็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า เห็นสังขารเราจะทำลายสังขารนั่นแหละ ที่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อไม่เคยไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสพ่อมหาบุตรทองเคยไปอยู่มาสองครั้งว่าอย่าไปเถอะพี่จอย ถ้าไปที่นั่น ท่านหลวงพ่อใหญ่ ท่านรู้จักว่าเราเคยเรียนบาลีส่วนมากยื่นหนังสือให้เอาเอาไปดูถ้ายังสงสัยถ้ายังเครือบแคลงตรงไหน ส่วนมากคนไม่รู้จักดูจิตดูตำราไม่ดูจิตคิดแถลงจะไม่หายเครือบแคลงในคำสอน ดูคิดด้วย จะเห็นจิตมันสั่นคลอนรู้จะรู้ตัดทอนเรื่องจะสั้นสังขารโรยส่วนมากสังขารไม่โรยหรอก คนไม่รู้จักสังขารเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสเขียนว่าเพราะว่าสัตว์ที่ท่านลงในคำคงมีตาก็มีไม่มีตาก็มีท่านเขียนว่ามูนกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้า ถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสใส่เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไป นอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลก ต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิสิงส่วนชาวพุทธประยุกต์ทำตามระบิน เห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยดูสิเราไม่เห็นสังขารทำนี่เราก็ไม่รู้จักเข้าไปสงบแล้วครับถอนนี่ไม่ไม่ใช่เอามือถอนเอาสติเข้ามาประกอบ ให้สติเป็นผู้เห็นอารมณ์ นั่นแหละมันก็ถอนในตัว ถอนง่ายๆ ถ้าอย่างนั้นเรา ไม่ไม่เคยลบไม่เคยทำสงคราม จะไม่รู้จักวีรบุรุษไม่เคยรู้จักนิพิทาวิลาคาวิมุตก็จะไม่พบพระพุทธเจ้า ไม่เห็นใจเราก็ไม่เข้าถึงธรรมแหละพวกเราถ้ามาเห็นใจเรา เรารู้จักโลกภายใน อย่าไปสารวนกับโลกภายนอก โลกภายนอก ศึกษาเท่าไรมันก็จะไม่จบมันกว้าง โอกาสโลกโลกคือ แผ่นดินสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โลกภายนอกทั้งหมดมองดูเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นโลกภายนอกเขาจึงเขียนว่า โลกภายนอก กว้างไกลใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะดูโลกภายนอก มองออกไป ด้วยมังสะจักสุจะดูโลกภายใน ให้มองต้น ด้วย อริยการตัดสิน เราผู้มาประพฤติธรรมเคย มีคนพูดผ่านๆแต่ไม่รู้จักว่าศีลอะไร เขาเรียกอะไรกันแต่ศีลนั่นแหละ เจ้าคุณจำมีบอกว่าถ้าเราเอาเข้ามาประกอบในขณะ มันมีอิทธาลมอนิธาลมเกิดนี่กำดำกำข่าวเกิดนี่มาสติรั้วลมเฉพาะหน้า มันจะเข้ามาเห็น มันจะรู้จักถอน เมื่อถอนออกแล้ว มันก็ปลดเปลื้องจิตมันก็ว่าง มันก็ปล่อยวาง ตอนนี้ควรใช้คำว่า รู้ซื่อๆรู้เฉยๆควรควรพูดได้อย่างแม่ชีที่ไปจากเมืองน่าน แต่ว่าอยู่กับหลวงพ่อก็แม่ชีไปจากเมืองน่านแหละแต่โยมอุทิไกแม่พิกุล อาจารย์ธานี แม่สมพรเอาไปส่งให้แต่ก่อนวัดหลวงพ่อไม่มีแม่ชีหรอกเอาไปส่งให้ให้ไปต้มข้าวให้ หลวงพ่อสดตอนนั้นแหละ ก็อยู่ เอ๊ จะถึงยี่สิบกว่าปีแล้วมั่งที่ลำไยไปอยู่นั่นนั่นแหละโลกภายนอกมันกว้างไกลอาหารเหมือนกัน อาหารใจนี่ เขาเรียกมโนสัญเจตนาอาหาร เราเห็นอิทารมอนิทารมเราเห็นธรรมารมไม่ไม่ใช่เอาตาเนื้อเห็นนะเนี่ยเราเห็นพอเราเห็นแล้วก็ เราเอาสติเข้ามาประกอบนี่หลวงพ่อเจ้าคุณชำนี้บอกว่า นั่นแหละภาวนาโยคะเวชายเตภูริปัญญาจะเกิด ปัญญาจะเกิดมันก็ รู้จักจัดการกับสังขารธรรมนั่นแหละอาหารใจนี่ เขาเรียกมโนสัญเจตนาอาหาร สมมุติให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา มโนสัญเจตนานี่ สันตัวนี้ก็ เหมือนซ้ำนั่นแปลว่าพร้อมเหมือนกัน พวกเขาตอบสัมภาษณ์มีคนถามมา แล้วก็อย่าไปตอบเป็นข้อเขียนขอโอกาสหน่อยให้ตอบเป็นข้อเขียนได้ไหมอย่าไปถามเขาถามมา แล้วก็ตอบไปเลยนี่ ตอบสัมภาษณ์มโนสัญเจตนาหานี่ กระดูกระเดี่ยวหมายถึงความติดขัดอึดอัดขัดเครื่องโกรธเกลียดนิดหน่อยแล้วก็ถอน ถ้าไม่ถอนนั่นแหละ ไม่รู้จักกินอาหารกินเจ มันเป็นเจปรมันเหมือน ส่วนเราส่วนเราผู้ประพฤติธรรมรู้จักตั้งแต่เจที่สำนักประพฤติธรรมเขาจัดขึ้นมาตามสำนักต่าง ๆ มีอยู่นะมันเป็นกวาลิงกละหานอยู่ ไม่ใช่เจ แต่ว่า เป็นเจก็ไม่ใช่เจจริง เจของสำนักประพฤติธรรมเพียงแต่อาหารของเขาที่เขาขบฉันรับประทานบริโภค ไม่ผสมด้วยปูปลากุ้งซิว ไม่มีเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่สัตว์ใหญ่ๆเช่นโคกระบือ ไม่มีแม้แต่กะปิน้ำปลาไม่หยอดอย่างนี้เขาก็เรียกว่าอาหารของเขาเป็นเจแต่ไม่เหมือนเราจัดการกับอารมณ์อารมณ์นี่เราถอนออก เราได้กินความบริสุทธิ์ผู้ถองเลยเป็นเจ แต่ว่าไม่ได้จัดใส่ภาชนะคำคงคนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าคำคงของใครไม่ใช่ของหลวงพ่อพุทธารนา อาหารกายมีพลังยังชีวิต อาหารจิตมีด้วยช่วยสุขสันอาหารกายอาหารใจต้องคู่กันสร้างชีวันโลกนี้มีราคาอันร่างกายโตใหญ่ดังไก่หมูขึ้นตราจูช่างขายพอมีค่า คนอ้วนใหญ่ไร้ทำหมดราคา มาเถิดมากินเถิดท่านอาหารใจ ไม่ใช่ว่าอาหารใจเขาจัดใส่ภาชนะภาชนะใหญ่ใหญ่ ฉันรวมกันห้าคนหกคนก็ได้มันภาชนะใหญ่ไม่ใช่ กินกินเถอะท่านอาหารใจคล้ายๆกับว่า อาหารอยู่ในภาชนะ ที่จริงอาหารใจ ไม่ใช่อาหารที่จัดใส่ภาชนะ ไม่มีรูปธรรม ไม่มีโอกาสที่จะสดเพราะว่าไม่มีถ้วยบรรจุภาชนะมา ไม่มีโอกาสที่จะได้จำที่จะได้คุย เออไม่มีหมด เป็นอาหารปรมัตเออ มันมันขนาดนั้นแหละ ไม่มีคำว่าวิการอ่านใจกลางค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นก็ยินได้ ไม่มีใครมองเห็นนั่งอยู่ด้วยกันนี่หากมีอารมณ์อะไรต่าง ๆ เกิดขึ้น เราจัดการด้วย ดึงเอามาสติเข้ามาประกอบโยคะเวชายเตภุริปัญญาจะเกิด เราจัดการกับเนี่ย หลวงพ่อมหาบุตรบอกว่าผมเคยไปอยู่สวนโมกมาสองครั้ง ไปเห็นพวกอาจารย์บัญญัติกับท่านอะไรที่มาเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย เจ้าคณะอำเภออะไร เคยขอร้องอุ้ยขอทีเถอะท่านพระครูเพื่ออายุ จะได้ยืนจะได้ยาวอยู่ไปนานๆเขาเป็นเพื่อนกันกับจันบัญญัติ เคยเจาะอยู่ เจาะถ้ำทำออยู่บนเขานางเอนู่นแล้วก็ เห็นอาจารย์บัญญัติพูดเหมือนใครหลวงพ่อเคยพูดว่า เขาเขียนไว้สี่ท่อน แต่ของอาจารย์บัญญัติบ้านคือเมื่ออูนี่ มีสองท่อนสี่ท่อนนั่นก็ว่า ทุกคนเขาอยากให้เราดี แต่เด่นขึ้นทุกทีเขามันใส่ จงทำดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใคร อยากเห็นเราเด่นเกินอของหลวงวิจิตวาทการ แต่ของอาจารย์บัญญัติบานคือมะอูนี่คนรู้ทันคนสังคมรังเกียจถูกเขายามเหยียด เพราะไม่รู้ทันคนของพวกเรานี่ก็ ถ้าเราเอาปริญญาสามมาใช้งานขอให้คุณใหญ่ ที่เป็นรูปร่างที่เป็นตัวตนตะกลละกายอย่าอย่าอย่าอยู่ในอาการสลิมสลืออย่าหลับเพราะว่าปัญญาที่สองที่สามเขาจะลงได้ปริญญาที่สามปะหานะปัญญากำหนดคือการละแม้แต่ความลำของมหาปินคนจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กันน้องชายของพ่อคนหนึ่ง นี่ไอ้นี่เขาเก่งทางทางจำเก่งเดี๋ยวนี้มรณะแล้วเขาเป็นคนกินเหล้าพ่อใหญ่ของเขาเป็นกำนันกำนันเป็นผู้ยุยงให้คนนี้กินเหล้ากินอะไรมันมันมันจะว่ายากก็ไม่ยาก ถ้าเราหัดดูหัดดูภายในให้ดีให้ดี ไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัย เพราะว่าหลวงพ่อนี่แต่ก่อนก็ นักธรรมนี่หลวงพ่อไม่หัวดีนะมันมันเพลินกับวิชาอย่างอื่นเรียนนักธรรมสิบปีจึงสอบผ่าน ทั้งนักธรรมเอกตกทุกนักธรรมตีก็ตกมาปีหนึ่งส่วนนักธรรมโทนักธรรมเอกนี่ นักธรรมโทก็ตกอยู่สามปีนักธรรมเอกก็ตกอยู่สามปี เรียนเป็นเป็นอนุเรียนสิบปีจึงผ่าน เป็นมหาก็ไม่ได้เป็นป่วย กับหลวงพ่อจันทาที่ไปมรณะแล้วท่านอาจารย์ สุริยาเป็นคนจัด เกี่ยวกับศพให้อยู่ที่นู่นแหละสกลนคร เขาเขาเรียกมหาหลุยหลวงพ่อจันทาคนหนึ่ง หลวงพ่อก็ไม่เคยได้สอบสักทีไม่สอบเป็นอะไร เพราะว่าเป็นคนปล่อยตัวแรกๆมันอากาศหนาวๆขอนแก่นใส่มันใส่มันนะโรงพยาบาลก็ยังไม่มีนะเดือนจำก็อยู่ ใกล้ๆโรงเรียนของนายแคล้วนรปฏินี่เดือนจำย้ายเดือนจำไปไว้ทางตอนออกเมือง ตั้งโรงพยาบาลขึ้นทางตอนออก ใกล้ ๆกันกับเรือนจำนี่แหละ นุ่นหลวงพ่อไปอยู่เดือนแรกคนปล่อยตัวมีโอกาส เป็นโรคปอดชื้น มาเป็นโรคปอดบวมต่อกลายมาเป็นน้ำท่วมปอด ไปเป็นคนป่วยของโรงพยาบาลสงที่เขาตั้งใหม่ ๆ โรงพยาบาลสงก็ตั้งใหม่ท้องฟ้าจำลองก็ตั้งใหม่ๆแต่ว่าเป็นคนป่วยของโรงพยาบาลสง ไปสมัครตัดปอดที่ฝั่งทน ไปหกครั้งคิวมันแน่น เขาไม่ได้ทำให้สักทีโรงพยาบาลสงมีหมอใหญ่สี่หมอ หมอคง หมอวิรัตหมอกเกษมหมออะไรอย่างนี้หมอกเกษมเลยพูดว่าหลวงพ่อไม่ต้องท่านอาจารย์ไม่ต้อง ตาตอกเดี๋ยวหมอจะทำให้โรงพยาบาลสงฆ์ก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ โรงพยาบาลอื่นเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มากไม้เท่ากับโรงพยาบาลสงเขายังมายืม เลยไปป่วยเลยฟังหมอกระสีมเขาบอกว่า จะเจาะให้ไม่เจาะพังเพื่อเราเอาเดือนละครั้งเดือนละครั้งเขาเจาะเดือนละครั้งมันจะกี่ครั้ง เจาะอยู่เก้าครั้ง แสดงว่าเจาะอยู่เก้าเดือนเดือนละครั้งนี่ หายหมอกระสีมบอกว่า เออหาย แต่ไม่เรียบร้อย อีหาไม่เรียบร้อยมันเป็นอย่างไงคุณหมอ มันเป็นพังผืดไปหมด เหยื่อปอดนาปอดไม่ทำงาน เป็นพังผืดดียังเหลืออยู่ปอดหนึ่งให้ทำงาน ก็บวชไม่เคยศึกเหมือนกันนะที่เขาเอาไปเป็นทหารก็เหมือน หลวงพ่ออาจอาสภะมาเจราเขาเอาท่านไปขังคุก อยู่ห้าปีน่ะหลวงพ่อคิดว่า ไปเป็นทหารในขณะเตรียมพร้อม เขาพ่อยหาร เป็นทหารไม่เคยอยู่กองร้อย ไปอยู่ป่าเลยออกจากทหารทหารระยะนั้นเป็นนายสิบยบอแล้ว มีเงินเดือนร้อยสิบบาทเท่านั้นแหละ ไม่เหมือน ทุกวันนี้พลทหารก็มีเงินเดือนถึงหมื่นพวกหลวงพ่อนี่ มีเงินเดือนร้อยสิบบาท ไปเป็นนายสิบยบอ พอออกจากทหารก็ไม่ไปไหนคืนไปหาหลวงพ่อเคยอยู่พระอารามหลวงวัดถาขคนเกยนเจ้าคุณใหญ่ที่เป็นอุปชานี่ท่านเป็นเป็นอุปชาแล้วเจ้าคุณผู้น้อยนี่ เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่นั่นนะเพราะเจ้าคุณผู้ใหญ่หนีไปอยู่สหรัฐสามสี่ปีเจ้าคุณใหญ่ พอดีศพกับท่านมาจากสหรัฐหลวงพ่อก็อยู่จบทหารก็เข้าไป จะไปความจริงยมแม่เขา เขาปิดไม่ไม่ให้กลับมาบวชอีก เพราะว่ามันหลายคนแล้วล่ะ มันมีเกตคนมีแต่ชายหมดบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนกลางพี่ชายของหลวงพ่อมีสามคน น้องชายของหลวงพ่อก็มีสามคน มันมีเรติคนตระกูลของหลวงพ่อนี่เป็นส่วนมากเป็นมหา อยู่อุดรนนี่กับคนหนึ่งชื่อมหาขมูลคนหนึ่งชื่อเอ๊ะคำมูลทั้งสองคนหนึ่ง ได้เป็นผู้คุมเรือนจำอยู่ตลอดทีคนหนึ่งที่มาอยู่เขาสวนกวางเนี่ย เป็นผู้ใหญ่บ้าน ทันตเวทมาเป็นกำนันหรือเปล่าเขามาป้นแกสู้คนเดียวนักป้นนักป้นสามคน ถูกแกยิงตายไปสองต่อมาก็กลับมาบวชอีกพวกนี้เป็นมหาประเด็นตั้งแต่สอบหนังสือขอมเื่อนมากหลวงพ่อก็โชคดีมาอยู่กับหลวงพ่อเทียน มาอยู่เองว่า จะไม่ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติเท่าเท่ากับเพื่อนๆ หลวงพ่อคำเขียนก็ไปพวกหลวงพ่อก็เป็นอาจารย์สอนนักธรรมโทนักธรรมเอกให้นั่นแหละกมหาบัวทองมหาบัวทองหนีไปอยู่เมืองตูม ตำบลอาหีอำเภอท่านีเอ๊หลวงพ่อสอนนักธรรมคนเดียว รีบกลับมาหน้าหลวงพ่อปีนี้มาติวเข้มให้นักธรรมของเราได้สอบผ่าน ไปหมดผมจะหนีขึ้นไปบนภูเขานาน สอบเสร็จก็ขึ้นไปบนภูเขาไปอยู่บนภูเขา ไม่มีพระไปอยู่ด้วย ไม่มีเนนไม่มีชีไปอยู่ด้วย อยู่สิบสองปี ตั้งป่าป่าวัดเอราวันวิทยาเวเวเววัดเวลาเอราวันเนี่ยแต่พวกหลวงพ่อคำเขียนไปอยู่ เรียกว่าป่าอากาลิโกเอ ม่นบ่ไอ้อากาลิโกนึกอยู่แต่อย่าเป็อากาลิโกนะฮะโอปาสุกโต ส่วนอากาลิโกนี่ของหลวงพ่อเจรันอำเภออินจัตวรันั่นแหละ หลวงพ่อขำเขียนไปอยู่ แดงๆก็ท่านไปอยู่ กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อปัญญานันทะ ให้หลวงพ่อเทียนไปอยู่โน่นหลวงพ่อเจ้าคุณทรีนั่นบอกว่า ไม่ยากจะมดหลวงพ่อ เทียนมาอยู่จะให้ขึ้นมาอยู่ ท่านก็อ่านหนังสือไทยไม่ได้ตัวนั้นค็จริงหลวงพ่อหนังสือไทยหนังสืออะไรหลวงพ่อเขียนเก่งนะพวกร้านของหลวงพ่อที่ออกจากไอ เอ๊ะโรงเรียนอะไรที่เป็นช่างเขียนนะกรุงเทพอาจารย์เจริญอาจารย์สุวรรณอาจารย์ชายอาจารย์นี่โอ้จบเพาะช่างพวกนี้จบเพาะช่างเมื่อก่อนเขาจบเพาะช่างเขาไปเป็นนายทหารแต่สามสี่ลายนี่ไม่เป็นนายทหารเขียนภาพทั้งที่หลวงพ่อศึกษา แม่สีช่างเขียนแม่สีวิทยาศาสตร์จากหลานคือครูเจริญอาจารย์เจริญนามจัดนี่เขาเป็นศาสตราจารย์เนาะแต่พวกนี้เขียนหนังสือ เขียนเขียนป้ายแข่งทางโรงเรียนแจ่งข้อมีโรงเรียนบ้านชามูนามีโรงเรียนแจ่งข้อวิทมีโรงเรียนบ้านพระครูสุบินนี่อย่างหนึ่งเขาเขียนภาพหลวงพ่อมาอยู่กับหลวงพ่อเทียนเขายังตาม เอาหลวงพ่อไปเขียนภาพหลวงพ่อบอกวางหมดแล้ว เหมือนเหมือนช่างกระบอกละไม่มีตะไคร้ไม่มีหวีไม่มีอะไรหมดแล้วเขายังตามไป ไปทางโรงเรียนเขาถามหลวงพ่อจบอะไรมาโอ้ไม่ได้เขียนเพื่อเป็นช่างเขียนก็ เป็นช่างเขียนสมัครเล่นสมุดนี่ไม่เคยเขียนเล่นมีแต่สเก็ตภาพเขียนด้วยปากกาเขียนด้วยดินสอ ให้ ให้สวยให้งามไปอย่างนั้นแหละ เขาไม่เขียน บ้านฉันก็ปิดมหาสงฆ์ยังไม่ตาย ไปขอดูก็ไม่ได้ยังขอวิก็ยังเขาก็ปิด เขามีช่างเขียนเขียนให้เลยบอกว่าอ้าวถ้าไม่ได้เขียนจริงๆจะกลับนะหนีมานี่คู่ใหญ่แอคู่ใหญ่ เขาตามไปเอาเฉยๆความจริงเขาก็ให้เขียนที่นี่เขาไปเอาช่างเขียนที่เกี่ยวพ่อช่างไปจากบ้าน น้องขางเขาเอาแผนเลยไม่เขียนเอาหลวงพ่อไปเขียนหลวงพ่อก็เขียน มันนี่แหละเอาล่มม่วงเนี่ยล่มมะม่วง ไม่ต้องไปบังเขียนดอกใครจะว่าอะไรเราก็ฟังได้ ไปเขียนเขาก็ลงทุนไม่อาจแผนใหญ่ๆไหมของบ้านจามุนาประสูตรของแจงขอวิตัสลูของพระครูสุบินนีปฏินิพาน ปฏิพานก็ตัดเอาตั้งแต่ ในอินทะสุกรวัฒนะเขาเขาแปลว่าเหตุก็ได้ ไม่แปลว่าเนื้อหมูให้มีการเล่น อะไรประกอบโอ้ภาคเสียงของหลวงพ่อก็ พวก เขามาจากช่างพ่อช่างสู้หลวงพ่อไม่ได้อีกภาคเสียงก็ ชนะการประกวดพวกเล่นนิยายประกอบเรื่องก็ตอนปวดใครครูมานี่ทำเป็นผ้าใหม่ทำเป็นคนไม่สำรวม วิธีปฏิบัติต่อสติเพศทำยังไง โอ้เห็นแล้วก็อย่าพูด โอ้ไม่ได้หรอกจะไม่ให้พูดไม่คุยเลย เรากินข้าวกินปลาไปเรื่องเพนเรื่องจังหันก็ส่วนมากที่กินจากพวกผู้หญิงเท่านั้นแหละถ้าผู้ต้องมีสติไปอย่างนี้แล้วใช้พระองค์หนึ่ง ไปเอาน้ำเกวียนห้าร้อยผ่านไปใหม่ ๆ นิยายเขาก็เล่นไปอย่างนั้นไปใหม่ ๆ โอ้ย มันจะใช้ได้เลยไปเมื่อกี้นี่เย็นตั้งสี่ร้อยห้าร้อยเล่ม มันเป็นคนไปหมดแล้วมั้งสิเขาให้ไปลิเดของพระศาสดาก็ โอ้ยน้ำมันใสหมดนหลวงพ่อว่าพอมาพระพุทธธรรมเป็นคนโชคดีมาเจอหลวงพ่อเทียนมหาบุตรก็ไม่ไม่ไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งเราตั้งใจว่าจะไปอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสมหาบุตรไปอยู่มาก่อน ท่านก็บอกว่า หอมมหรสพทางวิญญาณนี่เมื่อก่อนนี้ ไม่มีน้ำนะต้นมะพร้าวต้นเดียวนะต่อมาเขาเอาดินคันเป็นคันดินใหญ่รอบต้นมะพร้าวยกต้นมะพร้าวขึ้นมาอีก ให้มันอยู่ในน้ำเนี่ยเขาเขียนฉลกว่า มะพร้าวหนอลิเกต้นเดียวโนเนอยู่กลางทะเลขี้พึ่งฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องก็ไม่ถึงเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ไม่ได้หมดเห็นมาหมดออกเขาก็เรียกว่า ไอ เราผู้มาประพฤติธรรมญาติธรรมทุกท่าน มีเป็นสระหนึ่ง มีมะพร้าวนาลิเกคนละต้นคนละต้นมะพร้าวนาลิเกต้นเดียโนเนอยู่กลางทะเลชีพึ่งเขาก็เปรียบอุปมาทะเลชีพึ่งนี่ ทุกวันนี้ ถูกความร้อนเผาไหม้จนหิมะไหลลงมา ภูเขาน้ำแข็งเลย จะไม่มีพวกเราเหมือนกัน ใจของเราถ้าถูกกระทบกระทั่งก็เหมือนขี้ผึ้งเหมือนทะเลเหมือนมะพร้าวนาลิเกนั่นแหละเ็นเห็นมหาบุตรองว่า ถ้าเราไม่รู้จักวิธีทำใจ ไม่รู้จักถอนเผาเราถอนไวๆถอนไม่ต้องเอามือไปจุดกระชากไปดึงไปลากมันแต่ว่าให้มหาสติเป็นผู้เห็น ดังนั้นเขาจึงอยากจะเร่งให้เราเป็นมหาสติมหาสตินี่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ไม่ใช่ยศที่คนอื่นยกให้ยศเป็นยศปราศจากโทษเช่นไม่ดื่มเราไม่ดื่มสุราที่ท่านเขียนคำคงนี่หลวงพ่อเป็นพระก็ไม่อยากจะพูดพิงถึงโยมผู้หญิงที่มีคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ ไปสู่สถานที่อย่างนั้นปีนี้ ระหว่างหลวงพ่ออวดยังไม่มรณะมีโรงพยาบาลเอาโรงแรมเชียงใหม่ เขียนหนังสือมาให้หลวงพ่อมาสะดุดีมาขอบคุณว่าหลวงพ่ออนุญาตให้พระผู้ใหญ่ไปพักผ่อนไปใช้สถานที่แสดงธรรมอยู่ที่นั่นท่านก็คงเกรงใจเราเองหรอก เพราะว่าโรงแรมก็ไม่เป็นสถานที่ หาเงินหาทองของผู้หญิงไม่มีการคุ้มครองมันไม่เหมือนแต่ก่อน ที่หลวงพ่อพุทธตาเขียนว่าตาหูปากหาเปิดอยู่รู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาลตาหูปากหาปิดไว้ไม่ใช้งาน ก็ป่วยการเหมือนบอดหนวกพวกบ้าบอถ้าจะใช้ก็ให้รู้ดูพอเหมาะ ควรจำเพาะพอดีมีหลักฐาน กับบุคคลที่จะใช้เราก็เข้าใจ โอ้บุคคลจำนวนหนึ่ง ที่จะใช้กับจำนวนหนึ่ง เป็นอโคจรหกคิดว่าสิอโคจรหกยิงไม้สาวเถื่อกระเทยบรรดกเราก็ไม่อยากจะพูดถึงหญิงเพราะว่าตระกูลแม่ของเรากระเทย ไปที่นี่ก็ที่เล่นการพนันที่ซ่องสุมดื่มของเสีพผิดอย่างนี้มัน มันก็เป็นหกที่พอดี เป็นหกที่พอดี จริงๆนี่เอเราถือว่าเป็นคนโชคดี ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เอ้ซ่องสุมอะไร เป็นพระมาเรื่อยๆ เป็นพระมาเรื่อยๆ เหมือนหลวงพ่ออาจเขาบอกว่าหลวงพ่ออาจนี่ตอนนั้นเจ้าเจ้าคุณพี่มลแลวทำเป็นคนอยุธยา เป็นภัยต่อการเมือง เขาเลยถอดยศออกจากเจ้าคุณพ่มนและธรรมที่อยุธยา แต่ว่าหลวงพ่ออาจเขาไม่ได้ถอด เพราะเขาเห็นว่าหลวงพ่ออาจมันคนละเรื่องหลวงพ่ออาจนี่ ท่านไปเปลี่ยนธรรมบท เมื่อก่อนนี่ธรรมบทแปดภาคพิมพ์อยู่ในมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อมาหลวงพ่ออาจเปลี่ยนหนังสือธรรมบทเป็นพิมพ์ใหม่ ก็มีตกแต่งนิดหน่อย พิมพ์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขาก็เพ่งจ้องว่าจะมีผลกระทบกระเทือนไปหาสมเด็จพระสังฆราชนู่นแหละเขาก็เล่นงานหลวงพ่ออาจ หลวงพ่ออาจเป็นเจ้าคุณพี่มลละธรรมด้วยเออเขาก็ถอดถอนตำแหน่งพี่มลละธรรมออกจากหลวงพ่ออาจหลวงพ่ออาจก็ไม่เป็นพระผู้ใหญ่เหมือนก่อน ไปเที่ยวเมืองนอก ไปตะเวนลงเมืองแร่ที่นั่นที่นี่ เขาก็หาว่า ไปฝึกอาวุธ กลับมาเขาก็เอาสิกขาละเพศจะไปขังคุกห้าปี ตอนนั้นสริธนรัตยังไม่ถึงแก่กรรมห้าปี พอดี ปีที่ห้าเป็นปีจะออกคุก เขาก็ไม่ให้พระมหานิกายไปทำเออกระเลือกใหญ่โตคล้าย ๆ กับจะเดินขบวน มันจะเป็นภัยต่อสมเด็จอาจีกก็ปรึกษากัน เอาผ้าไปเปลี่ยนให้วันออกจากคุกตาราง เออ บอกว่าเป็นวันพระอุโบสถ พระลงอุโบสถพอดี เลยให้ห่มผ้าชุดใหม่ ไม่ได้บวชใหม่นะเอาผ้าให้ท่านไปสวมไปใส่ไปคุม นั่งเป็นประธานในข้าวลงอุโบสถของกลุ่มพระใหญ่ๆท่านก็หลวงพ่อก็เออแต่ว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่ง เขาให้ไปเป็นทหาร เตรียมพร้อมกรณีเขาพระวิหาร ก็เลยไปพอมาบวชก็คืนไปบวชที่วัดธาตุนั่นแหละเจ้าคุณผู้น้อย บวชให้เจ้าคุณผู้น้อยก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นเป็นพระผู้เฒ่าสงสารพระในสำนักนี้ดีนะหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนี้บวชท่านเป็นคนบวชให้ บวชชุดแรกเจ้าคุณผู้ใหญ่ บวชให้พอบวชให้ ท่านก็ไปอยู่สารัถึงสี่ปี ท่านกลับมาจบกับหลวงพ่อออกจากทหาร เนี่ย จะกลับมาบวชที่นั่นอีกแล้วท่านเลยสั่งว่าเอ้าเดี๋ยว ผมจะไปประชุมที่อุบลขอให้ท่านเจ้าคุณบวชให้เลยนะเลยบวชรอบสองบวชกับเจ้าคุณผู้น้อยวัดถาดขอนแก่นเลยแสดงว่าหลวงพ่อก็ศึกไปนี่ หลวงพ่อมหาจริงว่าหลวงพ่อมหาก็หลานสมเด็จอาจเหมือนกันนะคนบ้านโตนบ้านดงเนี่ยหลวงพ่อมาหลวงพ่อจอยเขาก็จะกลับไปเป็นพระอีกละไม่ไม่ไม่ไม่เคยมีไก่ตัวเมียอยู่ใต้ถุนบ้านเขาดอกเอิญก็เลย ไปอยู่บ้าน ไม่นานก็กลับมาบวชนั่นแหละบวชพอดีบอกเจ้าคุณผมจะไม่เรียนหนังสือหรอกหลวงพ่อที่นี่ ผลใจเข้าฝ่ายปฏิบัติธรรม ท่านไม่ว่าอะไรเออพ่งหมว้โอ้ท่านคนนี้ดี ยังยังคิดเห็นอยู่ ไม่ได้ไปช่วยงานวัดเจ้าคุณผู้น้อยถึงแก่กำหมดแล้วพาผู้ใหญ่ มาศึกษาธรรมะหลวงพ่อเทียนนี่ขอให้พวกโยม ดูโลกภายนอก ดูโลกภายในให้เป็นนะโลกภายนอกนี่มันเราดูง่าย ๆ มองด้วยตาเนี่ยก็เห็น มองผ่านผ่านไปเนี่ย เห็นหมดทำยังไงเราจึงจะรู้จักคำว่าภาวนา ภาวนานี่ ไม่ใช่ผลพื้นพำพื้นพำเอเห็นหลวงพ่อ อะไรหลวงพ่อมหาคำผลหน่อยพวกเออภาวนานี่ ถ้าเล่นเป็นก็ไม่งมงายหรอกอย่างเขาสวดอิทิปิสูร้อยแปดนี่สวดอยู่นี่แหละ แต่ว่าเขาเป็นอาจารย์วิทยาอาจารย์ไสยศาสตร์เขาก็บอกลูกศิษย์ลูกหาเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์นี่อย่าให้ไสยศาสตร์เฉยๆให้เขารู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองด้วย แม้แต่อิทิปิสูร้อยแปดนี่เวลาลูกศิษย์ลูกหาจะไปค้างในป่า คือออกป่าไม่ได้ เดินเท่าไรก็ไม่พ้นอย่างนี้เขาก็เขียนฉลกอันนี้ให้เลยเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไร ขึ้นต้นไม้อีกด้วย ช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจวนจมุดรถโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วย ช่วยน้ำแกง ถ้าเสียคาถากันช้างอย่าไปปูเสือปูสารนอนพื้น แองแม่งอยู่นั่นเดี๋ยวช้างจะมาเหยียบกระบาลเดี๋ยวเสือจะมาลากไปกิน ไปแขวนอู่บนปลายไม้นุ่น นอนบนปลายไม้ เขาจะเขียนว่าเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไรคือต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถา เห็นน้ำแจงจวนจะหมดลดโอจาถ้าเรากินข้าวขบฉันอาหารรับประทานอาหารบริโภคอาหารกำลังกินอาหาร อร่อยอร่อยอยู่น้ำแจงจะสดก็หมดแล้วก็ให้รู้จักหาอะไรมาเพิ่มเติมเติมน้ำป่าเติมอะไร เรามีคาถาเหมือนกันละ่ะหนังเหนียว อยู่ยงคงกับพันชาตีที่แม่แหงฟันแทงไม่เข้า เขาถือปืนไล่ยิงอย่าไปแบกอกให้เขายิงกระโดดบังต้นไม้ใหญ่ๆต้นดูใหญ่ๆต้นมะข่ามองใหญ่ๆล้มตัวล้มนอนบังคันันหน้าบังกระปวกใหญ่ๆอย่างนี้ยิงมันจึงจะขังคาถาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนคาถาก็อย่าไปงมงายต้องใช้คาถาให้เป็น เหมือนพวกเราเดินจงกรมไม่เดินเฉยๆนะสะสมเอาไว้มากๆพอกคุณเอาไว้มากๆ รวบรวมเอาไว้มาก ๆ ให้เป็นมหา เมื่อเราสวดพระวิตาพระหูดีกตา สังวัตตันติอภิญญายะเพื่อรู้ยิ่งอภิญญายะนิพพานายะ เพื่อจัดอารมณ์ให้ลง อารมณ์มันอยู่ไม่ไกลก็บอกว่านิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินก็ให้เราดึงเอามหาสติมาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มาสติเป็นอริยการตัดสินสินไปจากขาสิบสินนอกนั้น เป็นอริยการตัดสินไม่ได้เขาบอกว่าสินห้าก็เป็นอริยการตัดสินไม่ได้สินแปดก็เป็นอริยการตัดสินไม่สินสิบก็เป็นอริยการตัดสินไม่ได้สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือสามร้อยสิบเอ็ดไม่เป็นอริยการตัดสินทั้งนั้นอริยการตัดสินทำให้เราเป็นพระอริบุคคลขึ้นมา ทั้งๆงที่ไม่ได้บวชในประชานะ เป็นจะไม่ยิงพยองเออจะรู้จักวาง แม่แต่กวนลำก็เขาเขา เอาปริญญาสามไปใช้เขาเขียนว่ามีวัดบ่มีบ้าน เอาเอาครึ่งท่อนมาว่ากัน มีวัดบ่มีบ้านกระทำการชดช่วย วัดบ่สวยยิ่งขึ้นสีเสาบ่ซื้อบ่ซื้อบาน มีวัด ร่วมงานกระทำการสดสวยวัดโบสวยยิ่งขึ้นสีเสาโปรตีนบานมีบานบ่มีวัดดัดนิสัยหายนิสัยกระโบอ่อน น้ำมือแข็งกระด้างบ่มีหูหอมดำมีแต่ลำบ่มีฟอดแสนสีลำก็บ่มวนมีแต่ฟอดแอลบ่แอแอนหายแสนสีฟอดกระบ่งาม มีช้างบ่มีเขาแสนสีมีกระบ่เป็นประโยชน์ มีเขาบ่มีลาบขุยทางทองบ่อิ่มเต็ม มีเหือบ่มีพายเทียมขังแสนสีพายกระบ่แดน มีไถ่บ่มีฝอยแก่ทื่นแสนสีเขียนกับบ่ไป มีบันไดบ่มีบานแสนสีพิ้งผาดบ่อยู่ มีสาวบ่มีผู้วาวเล่น เมืองบานบ่หงเฮือง มีเมืองบ่มีบานบริวารบ่มีมามีปากบ่เคยพูดธรรมะเนาะมีปากบ่มีธรรมพระเจ้าแสนสีว่าบ่มวนหู มีแต่เรียนบ่มีรู้แสนสีเรียนกับหกอยู่ มีแต่รู้บ่สลัดลาจิมแสนสีรู้กับบ่เปลี่ยน ปริญญาที่สามให้ละนะปะหานะปริญญานี่วิรูบอสละลาชิมแสสีรูกระบอเปลี่ยนมันจะเต็มด้วยอังการมามั่งการยิงจะสูโอหังถือตนถือตัวแล้วเขาจะค่อยว่างเขาเขียนว่าจังทุกคนเขาอยากให้เราดี แต่เด่นขึ้นทุกทีเขามันใส่ จงทำดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินจันบันขึ้นมาอู พิ่นตายเบื่อแหละเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นก็ว่าหน่อยหน่อยคนรู้ทันคน สังคมรังเกียจถูกเขายามเกียดเพราะไม่รู้ทันคนจันบัญญัติเขาขอให้ยายมีอาหารการมามั่งการใส่ผู้นั้นผู้นี้ลักษณะยิงจะโสให้มันมวดไป ให้มาสิทำงาน ให้ ถอนควบพอใจแต่ควบพอใจอาตาปีตปะแปลว่าควบเพี้ยนเผากิเลสอาตาปีสัพชาโรสัจิมาวินัยโลเกอภิชาโรมนสันมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติตปะแปลว่าเผาใหม่อาตาปีก็ขอให้ผลงานของเขาคือนาเป็นเรื่อยๆจะเล่นยิงยวดไปเรื่อยๆขอให้เจอพ่วงสว่าง นิพพานอยู่กับไก่หายใจก็ได้ยินสิบวพ้นวิสัยสิบว เหลือวิสัยกวางสามารถกวามเามีทุกคนขอให้ใจขี่ขันเน้นเนื่อยกันเดินมันอยู่เสียห้องเดินจุกมอย่าไปคุยกันอย่าไปเดินซื้อซื้อซื้อซือูกเก่ากับว่าขาทาดิขอให้ผู้บาอาจารย์ผู้เผยแผ่ธรรมะ ให้จูงโลกไปในทางที่จะเรื่องงอกงามก็ขอให้ญาติธรรมทั้งฝ่ายชายหญิง จะเลือกเกี่ยวกับจะเลื่อนลุงเรื่องได้เป็นพระอริบุคคลกัน ทุกๆท่าน 对。